egunon eh, guztioi, ongi etorriak berrion albiste gira, berriozari irretiaren eh, albiste eman kizunera, FMko eun puntu zortzia entzuten ari zarete. ekainak amabi ditu, gaurko honetan, aste artea da, eta une honetan amabi graduko temperatura daukagu berrio zarren, gaurkoan temperaturek ez dute gora eginen, ez gehiegi, emeretzi graduko gehienezko temperatura izanen baitugun, gaur bertan... Eta beti bezala, lehenik eta behin Nafarroako albiste e, albisteek hasiera emanen diote gure informatiboari lau hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote leitzan atentatu asmatu zuen guardia zibilari. Iruñeko irugarren zigore paitegiak lau hilabeteko espetxe zigorra eta irureunda irurogei euroko isuna ezarri dio Salvador Melendez guardia zibilari. Desordena publikoak eta delitu simulazio saiakera egotzita 2000 bederatzeko urteko azaroan leitzan etaren atentatu baten biktima izan zela asmatzeagatik. Epaiketa urtarrilean egintzen eta fiskalak zortzi hilabeteko espetxe zigorra eskatu zuen Guardia Zibilarentzat atentatu bat bizi izan zuenetik buruko gaitza zuela onartuta. Salvador Melendezek bere burua tirokatu zuen 2009ko azaroaren hogeita bederatzeko goizalde horretan zaintza lanetan ari zela. Eta ondoren bere lankideei endeitu zien etaren erasoa jasan zuela esanez. Hasiera batean berri agentzia naiz hainbat alderdi politikotako ordezkariek ontzat eman zuten haren bertsioa, baina orduek aurrera egina hala dena muntaia izan zela argitu zen. Epaimaiak aintzat hartu du akusatuak atentatua asmatu zuela onartu izana, baina buruko arazoak zituela eta bere baita bere buruko arazoak zituela eta bere izaera istrionikoa eta mitomaniakoa. Sententziaren aurka elegitea jar daiteke Nafarroako lurralde auzitegian. Eta badirudi azken eh, egunetako krisiaren ostean Nafarroako gobernua martxan ari dela, eh, martxan ari dela hartzen eh, pizkanaka pizkanaka, alaxe esan dute bai UPNek baita PSNek ere. UPNek duela bi aste iragarritako Amabi milioi euroko murrizketak Nafarroako gobernuan PSNren eta bien artean egun batzuetako krisia sortu ondoren eksekutiboa ari da martxa normala hartzen. Juan Jose Lizarbe PSNeko bozera maileak atzo esan zuenez. Izan ere, haren arabera, Yolanda Bartzinak eta Roberto Jimenezek ezagritako ibilbide horriagatik egoera desblokatzen ari dira bi eragileak. Lizarbek jakinarazi zuen, lehen astean ez bezala, koordinazio batzordearen bilera egin zutela atzo. Dena dela, esan zuen ekonomia departamenduaren aldetik egoerari buruzko azalpen xearen zain segitzen dutela. Alvaro Mirandak esan baitzuen eunda hogeita mabi milioi euroko murrizketa hori ezin zutela atzera bota eta ikusi beharko oraindik orain nola konpontzen den afera hori guztia. UPNren aldetik Carlos García Adanero kazaldu zuen aurrekontua murriztu beharrian dela gobernua. Diru sarrerak jeitsi egin dira hori garbi dago eta kontuak ez dira ateratzen eta aterarazi egin behar ditugu oiesek izan ziren Carlos García Adaneroren intzak. gatozen eh, berri osarrera, urbileko kontuak, urbileko albisteak eh, aipatuko dizkizuegu oraingo honetan, eta udal ikastaroekin eh, hasiera emanen diogu bloke honi, izan ere ikastaro hauetan izena emateko EPEA, laster zabalik izanen da, beberri osarko udalak 2008-2008 ikasturterako Udal ikastaroak aurkeztu ditu helduei zein aurrei zuzenduak leku kopurua mugatua dago eta berriozarren errolatutakoek izanen dute lehentasuna. Kultura eta gazteria arloko ikastaroetan izena emateko epea ekainaren emeretzitik hogeita irura egonen da zabalik e, udal webguneko egoitza elektronikoan eta baita 0 amabi telefono zenbakian ere. Kirol ikastaroei dago kionez berriz izena emateko epea ekimena ekainaren emeretzian hasi eta hogeita bilan bukatuko da. Eta kirol bulegoan egin dezakezue goizeko amaiketatik ordu batetara eta klubetan ere izena eman dezakezue. Hala ere ikastaro guztiak ikusgai dituzueia da udal webgunean irubebikoitza.berriozar.es webgunean. kontu gehiago, oraingoan eh, kultura arlokoak izan ere berri rock eh, jaialdia hasiak dira prestatzen kultura sailan eta zure iritzia jaso nahi dute lehiaketako irabazleekin batera joko duen talde gonbidatua aukeratzeko, hainbat eh, talde gonbidatu hautatu dituzte guztiak e, zerrenda batean jarri eta e, bozkatzeko aukera zabaldu dute, hauesek dira taldeak Dickers, Los del lendakariz muertos, Bashira, Amparo Sánchez, de Cherry Boppers, Cesatec, Selse Coleiton eta Sonic Toys. Oiek dira aukeratu beharreko taldeak, lehiaketako bi talde irabazleekin batera, boto gehien lortzen dituen taldeak joko du irailaren batean berriozarko jaietan. Berriozar.es udal webgunean eman dezakete botoa berriozarren erroldatuak daudenek. Eta ziba guraso elkarteak eh, semealabekin euskaraz jolasteko ekimena abian eh, jarri du zabuzibu izeneko ekimena ekainaren amairuan bihar asteazkenarekin arretxaleko bostetan eginen dute lantzeluze parkean urtsintxa eskolako ezitzaile batek gidatuta ordu betez gutxi gora bera jolasean hariko dira elkarrekin aurrok zein gurasok ezagutze eta korro jolasak baloi eta Errepika Jolasak eta Abar Jolasoiek e, eh, Jolasorien guztiekin eh, batera bestiak ere ikasiko dituzte bi eta hiru urteko aurrientzat egokia da e, jarduera hau, naiz eta eh, zaharxeagoek, elduxeagoek ere parte hartu al izanen duten. Euskaraz eh, jakinarren askotan ez ditugu Euskarazko jolasak ezagutzen eta hori da ekimen honen xedea beraz eh, gogoratu, bihar bertan ekainak amairu asteazkenarekin ahirretxaleko bostetan lantzeluze parkean eta ziba guraso elkarteak antolatuta, zabuzibu gure semealabekin jolasean izeneko ekimena. Eta datozen egunetako e, jarduerei eta ekimenei buruz hitz egiten e, ari bagara, ezin aipatu gabe utzi, hilaren ama bostean, hau da, urrengo ostiralean, e, udako kanpainari hasiera emateko, Kirol Tabernak antolatutako festa, Kiroldegiko Tabernak eta Kiroldegiak berak e, jaiegun berezian prestatu dute, elduden ostiralerako, hilak e, ama bost udako kanpainari edo udako denboraldiari hasiera emateko. Arratxaldeko zazpietatik aurrera aurrentzako jokoak izanen dira eta horren ostean gaupasa musika eta bestelako sorpresekin kiroldegien kiroldegiko tabernan, kirol tabernan izanen da hori. Eta kirolarekin zerikusia duen beste jarduera bat txirrindularen eguna izanen da urtero bezala gure herriak txirrindularen egun hartuko du helduden ekainaren amazazpian eh, urrengo igandean beraz. Aurtengoa, amaikagarren edizioa izanen da eta goizeko amarter dietan hasiko da eguzki plazan. Izena emateko, kiroldegira jo dezakezue eta iru euro ordaindu behar dira izena emateko. Lasterketaren egunean bertan ere, izena eman izanen duzue, goizeko amarrak laorden gutxiak baino lehen eta ordainagiriarekin lasterketa amaitzean opari bana emanen zaie parte hartzaile guztiei eta txirrindula baten zozketan ere parte hartuko dute. aurrentzako ekimenak ere aipagai izanen ditugu uda honetan muldu, munduko altxorrak hoien bila etorri nahi izeneko hiri udalekuak abian eh, jarri ditu berriozarko udalak eh, berriozarko neska mutilei zuzenduak eta abuztuaren seitik hogeita laura bitartean eginen direnak Euskara zein gaztelaniazko taldeak ere antolatu dituzte eta izen ematea eh, egiteko EPA zabalik dago dago, e, kainaren amabostera bitartean egin ahal izanen duzue, 0 amabi telefono zenbakira deituz, astelenetik ostiralera goizeko sortzietatik arratsaldeko zazpiak arte, eta larun batetan goizeko bederatzi terdietatik ordu bata terdiak arte. Erroldatuek hogeita emeretzi euro ordainduko dituzte, eta erroldatu gabeek berriz berrogeita emeretzi, esan bezala, 0 amabi telefono zenbakira deituz. Hala ere, argibide gehiago behar behar izan gero edo zerbait eh, proposatu nahi baduzue, kultur eh, zerbitzuran deitu dezakezue, e, bi modu daude horretarako, bata e-mailez kultura kultura zez idatzita, kultura eta telefonoz bederatzi lauzortzi iruzero bat sei bost sei, telefonoz enbakian bederatzi lauzortzi iruzero bat sei Eta gure albistegiari amaiera emateko mendizaleak Los Amigos de la Montaña taldearen ezoiko ateraldiari buruze eh, hitz eginen dugu. Los Amigos de la Montaña mendizaleak eh, taldeak Oiko egitarauaz gaindin beste ateraldi bat antolatu du urrengo aste bururako. honetan riglosera joanen dira ueskara maioetan zehar ibilaldia egiteko. Ateraldia beti bezala, igandean izanen da goizeko 8etan eguzki plazatik aterata. Eta hause izan da guztian, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan eh, berriozari irretian FMko eun puntu sortzian edo ordu interneten eguzkiplaza.neten. puntu